Uno y dos y tres. Con un sombrero de palla, un gallego a Belén foi, encantador neno, comeu yo sombrero un boi, e vamos pastores, deixainos pasar, que van cantar honores, o neno nun portal, regalaño neno, de miño un fusal, manteca unha taza, e o sombrero de palla, unha a Belén foi, encantador o neno, comeu yo sombrero un boi, un sombrero de palla, unha a Belén foi, encantador o neno, comeu yo sombrero un boi, Regala yo neno de liño un fursal. manteca unha taza yo morral de pan, Un pastor comendo sopa se no aire divisou Un ángel que lle decía xa nace o redentor Regalaño neno de liño un fusal Manteca unha taza e un morral de pan Aquí estamos os fieles do gran pueblo de Sobrado Vimos adorar o neno que está deitado nas pallas